Ezabuli ya 19 Ekitinwa kya ruhanga omubitondwa Eiguru niliranga ekitinwa kya ruhanga nilioleka ebyo yakozire Omushana nigubigambira gutahi gwagu Nekiro nikibigambira kitahi kyakyo Taliwofu moro nangu nebigambo che Tiwakulira iraka lyabyo kyonka kandi eiraka lyabyo niliulirwa omunsiyona nebyo biri kugamba nibiulirwa andekerero yenzi eiguru niyo ruwanga yayombekeire eizoba obuturo eizoba erituruka nkakishwera naruga omukitaboke nilishemererwa nkokwo obona emanzi eirukire nilishabukira omundekerero yeiguru liguturana lija andekerero endijo iliokya buli kantu riteka lyo mkama ligorogokire dirundanisa omwoyo omukugo mkama gwokwesigwa guwa obumanyi abatainabu emikuyo mkama egorogokire eshandukya omutima emihango yo mkama teshemera pai ekyanura amagezi okutina omukama kurungi kurama eiraliona emigenzo yomukama yamazima mara egorogokire omukwendoa byakira ezaabu nangu ezaabu enchenkure kandi omkunura byashaga obwoki nebigabo byabu kandi nibyo byabura omwiru wawe Numukubyekomya halimu emperwa mpango taliwo amanya ntambaraze singa ongarulire amafugange agontali kumanya kandi onyihure omumafu gekiye kundo gatankiza mani aundiba ndiba nyakatetere enyamibwa obuzira ntambara mpango singa okunde ebyo ndi kugamba nebyo ndi kutekereza waitu mukama rwazi rwange muchunguzi wange